Te așteptăm, Iisuse, să vindeci inima noastră, să ierți păcatul ce ne abasă, să ne redai bucuria. Te așteptăm, Iisuse, să ne vorbești despre tine, să ne conduci pe drumul vieții, să ne întărești în ispită. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, în orice zi, în orice clipă, când ești cu noi, suntem puternici în încercare, învingători.